rapide passas tempo, se varmai sentoi bolas. Ocasis tiu tempe multege da militoi tra tutta Hispanio. noblai ambizioi flamigis nobeluloin, cae por plenumi ilin, multege da subuloi riscadis siain vivoin. Gis morte interluctis neconatuloi, vane. Manrico cae la grafo hazarde appartenis alla du gruppo gruppoi frenese militantai. En campo de battalo de nove rencontigis la du rivalai viroi. La grafo vencis tiam, post longa cae sen senza schermado la zigega. Cruele, sen compate, la grafo forte frapis la bravan trubaduron, cae lasis lin mortonta cushantan sur la terron en spasmo i tordi giantan la graf foriris haste ne volis li rigardi visagion del mortonto Ciu eble pro la honto li curis por annonzi fiere sian vencon kai laute fanfaronis ce ciu i conatuloi charvolis li certigi che leonora sciu cae vere la novajo pril morto de Manrico attingis la oreloin de Leonora Baldau. Absurde, sen razie, la grafo daure pensis che amon de virino meritas la plei forta, cae seque Leonora ali jam appartenos. O ve! Post quelca tempo fraulino Leonora pro granda malfelicio annoncis che si volas et etzinigi, cae igi monachino. Si iam al proximigis al monacheia pordo, set captis in survoie la graf mal pazienza, cun la intens per forte farigi sia edzo. Sed ve, cia miraclo ocasis giuste tiam. Aperis apud li, manrico plen vivanta felicio superschutis l'animo in della mantoi. Al dio ili dankis pro la miraclo granda. Despero supersutis l'animon della grafo. Li pensis che mistera potenzo super homa protectis la rivalon. Cai tiun revivigis. La trubadur de nove battalis cun la grafo. De nove vencis lin sed de nove lin pardonis, cae fuggis cun felicia fraulino Leonora. La geamantoi baldau iam planis che zigi en sia rifugeo ce bela forticajo. Sed tiam malamego, jaluso, cae despero, iam shainis frenesigi la malfelician grafon. La graf cae liai homoi arigis por conceri la forticajon cie la geamantoi estis, char che ge zigion la graf volis malhelpi. helpi. La coro de la grafo nun estis tion plena ie malamec veneno, che shainis ec cuton ne povus aldonigi, char jam la coro crevus sed ve la homa coro capablas ja absorbi sen fine grandan quantum da ege fortai sentoi, quelc foie ec mixitai en strangan amalgamon. Ciutiu sento cium la grafo habis nun, por fraulino Leonora, ni povus nomi amo? Ciugi malamo estis? Ciunur desir frustrita? Cai giuste tiam, Ege ne attendita facto, ocasis cae surprisis la tutan soldataron. Hazarde, oni captis maliunan ciganinon, patrino de Manrico, cae ec iu reconis shin, cie la filinon de tiu ciganino murdita sur stiparo antau tre multai iaroi. La trubadur Manrico do estis ia cigano, lia avino estis heresulin dangera, cae pri lia patrino oni suspectis multe. Ciu eble si brul murdis la beban grafideton? Ciu eble si forstelis lin, ciel foie pensis la tre maliuna grafo anta oli forpassis? En la anim del grafo, mal amo al ciganoe, mixigis cun envio alla rivalo lia, en la anim del grafo, suifo alla vengio, ricevis novan nomon de nobla sancta devo. Li diris laute, ferme, che oni devas nepre defendi la popolon contra la heresuloi, do contra la ciganoi, ciui per aciai sorcioi al portas malfelicion al dezai piai homoi. La grafo diris ree cae ree in vortoin gis sin mem li convincis che liae sentoi noblas. La rado de la sorto turnigis rapidege. La trubadur exciis, che oni planas baldau mortigi lian caran patrinon sur stiparo, sam kiel oni foie mortigis la abinon. Li curis tui por sabi la vivon del patrino, cae falis malprudente en tre acian captilon. La grafo fine giuis gis funde sian vencon. Li captis la rivalon, cae ec patrinon lian. Dum li plesure pensis electi plei cruelain eblezoin por mortigi la du malfeliciuloin. Fraulino Leonora visitis lin curage si pretis apparteni mem vole alla grafo. Sen plendoi, sen proteste, cae tutte sen procraste, condice che li lassu sian rivalon fuggi. La grafo consternigis, silentis dum minuto. Antaue lia planis per forte sin ecabi. La nova circonstanzo shainis alli excita li pensis che verscheine la trubadur ne povos tro mal proximen fulgi, char estis li vundita, cae igi la rivalon jalusa cae sen helpa, estus amuse facte por la malitza grafo. Do li acceptis gioie tiun proponon strangan. Fraulino Leonora, ecpetis la favoron si mem elir permesson transdoni al manrico. La grafo volis shaini affabla, cae consentis. Fraulino Leonora eliris, cae li restis. Quarona horo passis. Duona horo passis. Fraulino Leonora ancora une revenis. Manrico ne eliris el la malibereio. La grafo iris vidi, tio ocasas tie. Ho ve, cion li vidis en tiu prison celo? Fraulino Leonora surplanque cusis morta. Manrico larmo plena kisadis scian manon, dum apud ili dormis la ciganin roncante. Cio ocasis tie? Fraulino Leonora, jam senhesite, casce, englutis la venenon, cion si portis ruse sub sia ring rubeno. Si tenis la promesson la vorte, char si facte al graf jam appartenis, sen dube, sed mortinta. Manrico evidente patrinon ne forlassis, cae ne forfugis sola e la prisona cielo. La grafo consternigis. Colere li ordonis la morton de Manrico. Li diris al servistoi attendi en la corto, cae lasi lin el tiri per forte la secretoin de la maliunulino, sen ainaice estantoi. Li fulm rapide vecis la ziganinon, poste malfermis la fenestron, cae sin devigis specti la murdon de la filo. La malfeliciulino, vecita el cosmaro, subite enciovita en la cosmar realon, iam chanceligis pene inter real cae sonjo. Per ege stranga vocio si criis laute, clare, Li estis via frato, mi vengis vin, patrino. La grafo sen movigis, surdigis cae mutigis tra sia tuta corpo li sentis fulmo frapon, li audis en la menso la crioin e la flamoi. Ho vengiu min, filino, ho vengiu min, filino, li audis en la menso la vocion de la patro. Promessu che vi sercios vian pliunan fraton. La planco cae plafono comensis balancigi, li sentis che curten de mallumo sur lin falas. Cai mi ancora vivas, li flustris, cai li svenis. Citie finigas la resumo de la libretto, cai ecte citie comencigas imaga epilogo.